conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20 barra 1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com està? Molt bona jornada. Anava a dir bon dia, però no sé eh, quan estem al matí, a la tarda o a la nit. Bona jornada a tothom. Benvinguts a una edició més de l'Espai Vital, aquest programa que, com sempre, diem és un programa de normalitat. Ni adaptat, ni accessible... No, som un programa normal, per a gente normal. Molt bé, saludem a la taula, com sempre, la nostra cuinera, que és la primera, la Teresa Diviu. Què tal, com estàs? Bon molt bé, tothom. Què ens faràs avui? Mira, aquesta gent d'aquí, com que es deu peix, doncs pues farem peix. Lluç mm. o bacallà, pues doncs el pil-pil. El pil-pil. Doncs mira, avui bona cuina adaptada demà de la Teresa Diviu, l'Albert Castro, que el tenim per aquí, no perquè ens parli d'urbanisme, eh? no perquè ens parli d'adaptar les aceres, sí perquè ens parli del que farà a un espectacle. Molt que bon aquest, dia. Que no. aquest, aquest divendres es realitzarà a Cerdanyola del Vallès, a, al Centre Cultural l'Ateneu de Cerdanyola al, al bar, doncs un espectacle de monòlegs en el que eh, l'Albert hi serà present. De fet, serà el primer. <laughs> eh, bona jornada a tothom uh -huh. i si tinc el plaer i el i l'honor de, de poder participar en aquest certamen. I avui ens en farà una petita mostra, com una petita mostra, però de solidaritat, ens farà el nostre company en Xavi Roldán, què tal? Hola, hola bona jornada, bon, bon, bona jornada. <laughs> sigui matí, tarda o nit. Sí. Bé, avui de què parlarem? A la solidaritat. Bueno, pues hoy hablaremos en solidaridad de, de, los proyectos que se han hecho en Moncada durante el 2007, que se, se van a realizar o se están realizando, y los de Sardañola. Y bueno, que básicamente todos los pueblos de aquí, de la circuncisión. circuncisión. circuncisión. no, circuncisión no es, no es, eso, No, es eso. De los bultans. de los Sí, que de los bultans es donde te cortan, ¿eh? Sí, que, ¿eh? Bueno, quería decir de las circunstancias de alrededor de los pueblos de al lado, <laughs> ¿eh? que, que todos tienen. Todos tienen un mismo. <laughs> todos tienen un mismo Ahora, ahora me sale, todos tienen un mismo sentido con respecto a la solidaridad. Está clarísimo, está clarísimo. ¿eh? Señores, la circuncisión de, este espacio. Pues eso, va, vamos a ponernos serios, hombre. Voy eh, a estar contentos. Recordeu que aquest divendres hi ha monòlegs, eh? I, i l'Albert, l'Albert, l'Albert... I, I serà, i serà... Ah? Espero que l'ambient que em trobi sigui tan propici com el de el com el d'avui, eh? Com el d'avui. Mm -hmm. Va, per què no ens fas un trosset? Sí? Sí. Comencem ja... Va, un trosset, sí. Així et sentim, riem molt ...y después anem a entrevista... que digo al Jordi, ...es que tinc la persona esperant que s'esperi. Va, somi Fora música, música fora, Bueno, mm, yo me llamo Alberto y tengo la movilidad reducida. Eso, eso no, no, quiere decir que me mueva menos que Spinetta en una cama de velcro, sino que, mm, bueno, es una manera de definir eh, lo que a mí me pasa. De hecho, es curioso porque a lo largo de la historia nos han ido llamando de formas muy diversas, ¿no? En el principio de los tiempos éramos cascaos, tullidos, eh, enfermos, paralíticos, pero llegó Franco y lo resolvió. Éramos simple y llanamente inválidos. Era una palabra que no dejaba ninguna duda, ¿no? Es decir, yo era un inválido, es decir, no valía para nada. La democracia lo resolvió. La democracia nos llamó minus que era una mejora teniendo en cuenta que ya no era aquello que no valías, valías poco, pero para algo. Menos. ¿Mm? una época gloriosa de los minusválidos, que fue en el año 92. Pasamos de ser minusválidos a ser paralímpicos. Qué gran momento. Yo recuerdo que iba por la calle y me crucé con unos niños que dijeron, mira mamá, un paralímpico. Y aquí que te sentías como rejuvenecido, ¿no? <laughs> Recuerdo con, con cariño aquella época, sobre todo un día en el Estadio Olímpico, donde se iba a producir una carrera de 100 metros libres de invidentes, y el narrador decía muy seriamente, señoras y señores si plau, no a los corredors durante la cursa. Y yo pensé, jo, pues vaya rollo, ¿no? No poder animar. ¿Y por qué? Claro, luego entendí. No sé si saben que cuando los tigos corren hay un guía que va dando palmadas. Entonces, claro, si hay mucho follón ambiental, pues uno acaba en el foso de triple salto, ¿entendéis? El despiste, y no podía ser. Y también una, una reflexión que hice en la época, que fue, qué fácil es animar a algunos países, ¿no? España, España, o USA, USA. Pero a ver, ¿cómo coño se anima a Bosnia-Herzegovina? <laughs> ¿Os la habéis para... És difícil, és difícil, és difícil. Molt bé, això és un petit fragment de, del monòleg que ens portarà l'Albert Castro, entre altres monòlegs. El, mm, amb el certamen fem monòlegs. Per cert, eh, el senyor mm, Francesc Pérez. Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Bon dia. No sé si has sentit el, el regidor Albert Castro. Que sí, he tingut eh, el plaer de sentir-ho, partic el participament del monòleg. Participarà al certamen de monòlegs. De fet, el segon certamen de monòlegs eh, i aquest senyor va amb cadira de rodes i se en fot d'ell mateix, vull dir, mm, no sé què pot sortir. Home, jo penso que l'humor és l'últim que es pot perdre. Eh, si sí, no, no? Eh? I si un se'n riu d'un mateix, encara més. Exacte. Molt bé, entrem en matèria, entrem en situació. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, ha comparegut eh, davant la Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat del Parlament de Catalunya. El president de Cocarmi, Francesc Pérez, que ara ens acompanya, vaig posar, i llegeixo literalment amb nota de premsa, davant dels diputats un decàleg de propostes encaminades a millorar la integració de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Anem a conèixer aquestes propostes. Francesc Pérez, quines eren les propostes que van presentar? Com tu que dius, vam compareixer dijous passat al Parlament de Catalunya i aleshores hem presentat tot un decàleg de, de reivindicacions que jo penso que nosaltres hem d'estar sempre alerta i vam ser escoltats per la comissió a través de tots els polítics dels diputats i especialment vam fer èmfasi en dos eixos fonamentals en els quals per sort vam coincidir una mica amb la línia de treball que portarà ara a terme la comissió i que són el treball i l'habitatge. Nosaltres pensem que aquests dos eixos són fonamentals perquè la persona amb discapacitat realment pugui ser una persona totalment normalitzada, perquè si té un treball i té un habitatge, nosaltres pensem que aquests eixos són els que realment normalitzaran la seva vida. A partir d'aquí també fer reflexions sobre l'acompliment reiterat d'algunes lleis com la LISMI, la preocupació evident de que la llei de l'autonomia personal o la llei de la dependència s'està portant en retard i ens inquieta també el desplegament de la llei de serveis socials que com sabeu es començarà a executar la cartera aquest any 2007 per tant fins al 2008 no crec que es comenci... Ai, perdó, el 2008 es començarà a fer la cartera de serveis, per tant fins al 2009 no crec que començarà a veure coses en el mapa de la discapacitat també incidim en el tema de les noves tecnologies, perquè evidentment hi haurà la pagada analògica, analògica com tots sabeu, hi haurà i ens preocupa que en l'era de la TDT no estan resolts alguns temes per sobretot la gent sensorial i em sembla que no em deixo gaire cosa més, vull dir, vam fer un repàs una mica exhaustiu de, de tots aquests punts i amb el compromís, de, com et deien al principi, de que realment s'iniciï un estudi per amb dues parts d'intentar incentivar el tema del treball i l'habitatge, que nosaltres considerem que és vital per poder desenvolupar tota la vida d'una persona amb discapacitat. Home, jo veia aquí, llegia la nota de premsa de conclusió d'aquells factors que vostès van presentar. Tinc l'acompliment de l'ALISMI, la millora Correcte. de l'accessibilitat... Correcte, aquest és un punt que m'havia oblidat. Sí, la millora de l'accessibilitat evidentment es van posar exemples de bastants ajuntaments de Catalunya que encara l'accessibilitat és nula i per tant el compromís té que ser que això es vagi adequant evidentment cada dia vull dir que no pot ser que una persona com a... Eh, fèiem amb el monòleg aquest amb cadira de rodes per posar un exemple es desplaci a un ajuntament o visiti una població no pugui accedir a cap eh, botiga per exemple vull dir, jo penso que això és una discriminació fregant nosaltres som insistents, persistents, aquesta és la feina que ens toca i ho seguirem demanant. Vull dir, amb monòlegs, o potser haurem de començar a fer monòlegs, que jo penso que és una manera divertida de reclamar les coses. Jo crec que sí. Mm, mm, recordo eh, un monologuista que surt de televisió, em sembla que era l'Hormiguero, el programa Hormiguero, que té dany cerebral i també sí, se n'en fot ah, sí. d'ell mateix, no? Sí, el guionista. Sí, sí. <clears throat> És un, el mm. Tonio. Este. El Diablo sobre ruedes. Diablo sobre rueda. Molt bé, seguim. Eh, presència a tots els estaments de la vida, entre ells la política. Aquí en tenim un cas. Sí, sí, mm. sí nosaltres. A veure, eh, vam posar com a exemple de que realment mm, a veure, primer de tot, primar la capacitat de la persona, això és evident, i vull dir, no hem de fer discriminació ni positiva ni negativa en aquest aspecte per optar a algun lloc de presència política, però també el que hem demanat és que bueno, també seria interessant que algun dia poguéssim visualitzar que algun diputat o diputada fos alguna persona amb discapacitat, la que fos. Vull dir que nosaltres també reclamem que la presència política es visualitzi més la discapacitat, que jo penso que és una forma pedagògica d'entrar a la societat i bueno, són, són demandes que, com molt bé dèieu, doncs nosaltres des del COCARMI la nostra obligació és defensar-les sempre. Vull dir, aleshores, a mesura que es vagin acomplint, les guardarem a la carpeta de deures fets, però els deures que estiguin pendents els irem treure, traient cada vegada la carpeta que faci falta. Ahà, més punts és més agilitat en el procés d'avaluació de la dependència, no? Sí, és el que comentava a l'inici, és a dir, portem un retard important eh, de sis mesos que penso que, a veure, una llei tan esbombada mediàticament des del govern central i des de la Generalitat de Catalunya, penso que s'ha d'aplicar amb rigor i amb rapidesa. El que no pot ser és que gent que té valoracions fetes des de la tardor encara no hagi rebut cap prestació les mateixes de la Generalitat deien que havien començat a donar prestacions, sigui econòmiques o de serveis, a unes 150 persones. Clar, això és una quantitat ínfima, i diria que ridícula, respecte a les sol·licituds que s'han enviat, que volten al voltant de 30.000, 40.000, si no recordo malament en aquests moments. Ah. Uh -huh. Nosaltres demanem agilesa rapidesa, perquè, és clar, a veure, eh, el que necessita la persona amb discapacitat és que si realment la llei està executada i una prestació econòmica i una dotació pressupostària, doncs que això s'executi. Doncs sí, senyor. Seguim. Implantació d'intèrprets i suports per la comunicació total dels col·lectius. Bueno, aquesta és la reivindicació del, del col·lectiu de les persones sordes, en el qual a molts llocs no, no poden accedir perquè realment no poden sentir o no poden interpretar el que s'està dient. Aleshores nosaltres demanem que això, paulatinament, evidentment, amb una partida pressupostària, doncs es vagi implementant perquè aquestes persones tinguin totalment accessibilitat. Mm -hmm. Decrets que desenvolupin la Lion DAO, que no sé què és. Sí, la Lion DAO és la llei d'igualtat i d'oportunitats. Aquesta és una llei que es va establir, que té uns decrets que jo penso que són bastant interessants perquè podrien normalitzar i, i realment vull dir, fer fàcil moltes coses, però no es desenvolupen. És el problema d'aquest, no sé si d'aquest país, és el problema de la classe política, és a dir, fem moltes lleis, ens farcim de lleis i de decrets, però després aquests lleis no s'apliquen, i aquí està el problema, clar. Molt bé. Perquè jurídicament no, no tirem endavant amb aquest aspecte. Seguim endavant. Aprovació sí. d'un pla d'enfortiment del tercer sector. Home, nosaltres el tercer sector és evident que ara amb la, amb la llei de serveis socials, amb la llei d'autonomia personal, hi haurà un increment, evidentment, tant de feina com de, de serveis que s'hauran de donar a les persones amb discapacitat i a les persones de gent gran, sobretot, que és un col·lectiu important que també es beneficia eh, d'aquestes dues lleis. Per tant, totes les entitats del sector que fins ara han anat desenvolupant aquestes feines d'una manera entre cometes, eh, algunes vegades altruista, altres vegades amb total professionalitat, reclamem que se'n reconegui, és a dir, perquè evidentment aquí el que pot entrar és el tema mercantil, amb empreses o entitats bancàries que realment tinguin molta més força que una empresa del tercer sector i ocupin el mercat. Nosaltres pensem que el tercer sector s'ha de reconèixer com a tal la feina que ha fet fins ara i prioritzar la seva experiència. I per últim, una correlació entre el que es recapta i es distribueix en el sistema d'assignació tributària mitjançant el 0,7% de l'IRPF. Sí, bueno, això és una reclamació que ja traspassa el món de la discapacitat, perquè els diaris cada dia en van plens, no?, el tema del finançament. Eh, com bé sabeu, eh, quan fas una creació de renda pots assignar el 0,7 a fins socials i, evidentment, tindria que revertir el tant per cent que des d'aquí Catalunya s'omple, i això no torna sempre al 100%. Per tant, nosaltres reclamem això, potser ja d'una manera més política generalista, que és que el finançament, evidentment, cap a Catalunya no és el que correspon. Doncs molt bé, senyor Francesc, eh, moltíssimes gràcies. Sempre recordant a tothom que ens escolta que un 9% de la població té algun tipus de discapacitat. Això és important que ho tinguem en compte i més parlant amb el Francesc Pérez, president de Cocarmi. Gràcies i bon dia. A vosaltres, moltes gràcies. Estàs escoltant Espai Vital. Espai Vital. deia, jo em deia, en quin Xavi m'està eh. dient el tècnic? Diu, anem pel Xavi, anem pel Xavi, Què bueno, ho podem escoltar? Xavi el circuncisador. el circuncisador. <laughs> <laughs> A ver, Xavi, bueno. <clears throat> qué tan de Moncada? ¿Qué han fet? Què bueno, volen fer? Eh, son eh, las pretensiones? sí, mira, yo antes, antes de hablar de números, que voy a hablar muy poco, vale. Eh, porque me da la sensación de que, ya que está aquí Alberto Castro, también lo, hemos dicho. No, pero Alberto, muy bien, sí, en calidad de monologuista. No, le, le, he guiñado el ojo para que me escuche también. <laughs> bueno, que mm, más que hablar de números y de reparticiones, que es un acto eh, puramente administrativo, y es decir, bueno, aquí tenemos un 0,7% y se distribuye entre estas ONGs y esto, lo que me ha parecido interesante de, estas, de estos momentos que he tenido para poder visitar a los responsables, eh, tanto de Moncada como de, de Sardañola, en el tema de cooperación, Barroso y Cándido, pues lo que me ha parecido interesante ha sido, eh, de alguna forma, el, plan municipal de cooperación de cada uno de los dos ayuntamientos, los objetivos eh, que conlleva, dónde van, para qué son, eh, determinaciones, apoyos, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo se basa en función a ayudas de países del sur. Y, otros mm, no países del sur, pero bueno, en definitiva, todo lo que se compone el plan ideológico, político, social de los dos ayuntamientos eh, se asimila bastante al ayuntamiento de, de, Ripollet y mm, de alguna forma nos congratula esto. Y nos congratula también que hayamos llegado a un acuerdo tanto con Cándido como con Barroso para que nos envíen información puntual de todos los actos que van a acontecer en cuanto al tema de solidaridad en, los respectivos ayuntamientos. Que eso es un buen tema, hemos abierto una puerta interesante para estar de alguna forma conectados o circuncidados, como, <laughs> conectados, circuncidados eh, en el tema de solidaridad. Interconectados. Entonces, interconectados. Entonces, vamos a ver, para hacerlo así breve y rápido, eh, por ejemplo, en Moncada se está destinando aproximadamente el 90% a un tema que aquí en Ripollet, por ejemplo, está un poco ahí en el punto de mira y es el tema de los hermanamientos, que sería interesante que cada pueblo de Cataluña o de España o de Europa estuviera hermanado con un pueblo del tercer mundo, del, del mundo sur, que se le está llamando a esto, al mal dicho tercer mundo. al mal dicho tercer mundo, mm. sí, porque somos todos del primero, ¿no? ¿O no? está, claro. Sí, Por ¿está seguro? Todos, yo creo que todos. Ah, de corazón, ¿no? Mm, mm, sí. Hombre, ya sé que de billetes no, pero son personas. Y me sembra que las personas nos puedan mirar los calés ni... Sí, pues, ¿de quién, de quién fue la idea de esto del tercer mundo? Pues no lo que aún me surge a mí. Pues no lo sé. Claro, yo vivía en una época también en la del... Inválidos. La época de los <laughs> inválidos. la época de los inválidos. Bueno, vamos a ver, ahí eh, en Moncada está destinando unos 111.470 euros a su, en un compromiso presupuestario con, con diferentes ciudades y, sobre todo, básicamente creo que está en un 80% con un pueblo de Nicaragua que se llama Paz Centro y con un pueblo del Salvador que se llama... Na Ulingo, al cual destina, por estar hermanados con ellos, pues eh, gran parte de este presupuesto. Xavier, respira. Sí, <clears throat> ah, <clears throat> aparte de... Es que quiero hacerlo... No, muy tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, aparte de eso, em, tanto Moncada como Sardañola, pues entonces destinan una parte importante a lo que es la educación por las o para la solidaridad. ¿Vale? Esto es importante. No sé si, si que a, Cuba, eh, ese país comunista, mm. eh, que dicen mal los medios de comunicación, que malmete, es uno de los países con más solidaridad con sus vecinos, hablamos de Venezuela, por ejemplo, mm. eh, la operación Milagro de mm. Cuba, mm-hmm. que es devolver la vista a, una serie de personas que tienen cataratas y como no hay dinero, no hay maquinaria, pues no lo pueden hacer bien. Todos los buenos médicos que salen de Cuba mm-hmm. se van a Venezuela y otros sitios a devolver la vista gratuitamente a las personas. Esto es solidaridad. Era un apunte que bueno, me venía. Es, solidaridad y no es solidaridad. Eh, eh, yo el tema de Venezuela y Cuba. Hmm. Últimamente lo estoy viendo con otros ojos. Ah, bien. Eh, pero no, por sus líderes políticos, que también, ¿no? lo estoy viendo de forma distinta. De verdad, de forma muy distinta. Eh, o sea, te puedo decir que desde, desde Ripollet, por ejemplo, a Cuba, el Casal Cuba de, aquí de Ripollet está llevando cosas y está eh, aportando medicinas, está colaborando con un centro médico en Cuba. y, Cuba, no Venezuela, Cuba, está viviendo básicamente de las ONGs o sea, la, gran parte de, ayudas que está recibiendo Cuba, eh, desde distintos casales cubanos de, de, Cataluña, etcétera, etcétera, están recibiendo muchas ayudas por parte de, Europa, de España, eh, en fin, para, de alguna forma sufragar las debilidades que tienen. Mientras que Venezuela, que tiene ahí un potencial económico de la leche, no, envía muy poco. No, no. Bueno, o, esa es la sensación que yo tengo. Ahora, somos colegas y amigos, bueno, hasta la muerte. No, es que complicado el tema este. Me has, me has metido en, una circuncisión, ahora me has metido en una circuncisión un poco rara. Volvemos, de, volvemos a, Moncada y eso, ¿no? Sí, Moncada ya está dicho. Ese <laughs> Moncada está dicho. Y Sardañola, pues nada, decir que, que su presupuesto de, en cooperación al desenvolupament es de 226.620 euros, ah, de ah, los ah, cuales cuales... mucho, son mucho. ¿eh? Sí, es mucho dinero, pero de los cuales, de cuales a proyectos de cooperación solo mm. van 164.000, a emergencias 6.000, a una gestión para el Fons Català de Cooperación 16.000 y a la sensibilización que es lo que estábamos hablando hace un momento también de Moncada, y educación para el desenvolupament van 34.000. Entonces, eh, es una partida presupuestaria que, bueno, que quizá mucha gente pueda pensar que se debería de enviar a países del tercer mundo que hemos dicho que es erróneo, ¿vale? O a países en... En desarrollo. En desarrollo eh, para ayudar pero casi la ayuda tiene que empezar un poco por nosotros mismos, por eso yo estoy muy de acuerdo tanto con Moncada con, como con Sardañola, como con Ripollet en el tema, que es no voy a decir prioritario, pero sí importante, y es enseñar a la población no solamente los proyectos, sino educarla en cuanto a lo que es el tema de ayuda a eh, países en desarrollo. ¿Eh? y, bueno, eh, a ver, la partida presupuestaria de Sardañola, pues eso, está para la, para la Fundación Pau y Solidaridad 16.000, para el Movimiento del Splay del Vallés en Brasil 1.800, para Manos Unidas 6.800, para El Salvador, la cooperación con El Salvador, Honduras, Guad otros 6.000 euros, no, sí, 6.000 euros, para Etiopía 12.000, para Ecuador, Cruz Roja 15.000, para Bukirna Faso, que es una asociación de mm, que se llama, bueno, la asociación es ACAUA, Asociación de Coordinación de Ayuda Unida, 19.000. Para la alternativa intercambian Poblas Indígenas 13.000, para la Fundación Vicens Ferrer 26.000, para la Iglesia Evangélica Baptista de Sardañola, no, no, no de Sardañola, en el Ecuador eh, o sea, o sea es, un, es un terreno para la construcción, han dado 13.000 euros para un terreno de construcción de aulas para infantes y adolescentes en el centro. Y, no tengo más datos, en el Ecuador, y es una, eh, presentado por la Iglesia eh, Evangélica, Bautista de Sardañola, que, actúa como ONG. Y para El Salvador, en Nicaragua, el Observatorio de la Salud Visual, otros 33.000, un total de 164.252 euros. ¿Podemos decir que Moncada y Sardañola son solidarios? Sí. Sí, yo creo que cualquier pueblo hoy de Cataluña es bastante solidario yo creo que Cataluña está en el puntal de todo esto. Eh, conozco datos de algunos pueblos circundantes a Madrid <laughs> y que son, eh, son también, o sea, eh, aportan bastante, pero todo va en función un poco de las asociaciones, de los pueblos, mm, del voluntariado y de todo eso. De, otras zonas de España conozco menos, pero básicamente Madrid, Valencia, País Vasco, Cataluña y Asturias, está el tema bastante, bastante importante. En todas partes ¿eh? hay, hay asociaciones, pero tendríamos que hablar casi más que de pueblos, de asociaciones concretas que, que trabajan verdaderamente la, la historia está Porque, por ejemplo, yo ayer casualmente conocí a una chica que está trabajando en una asociación para Madagascar, ¿eh? que es una asociación de ayuda a las madres de la calle. Y entonces, a través de manualidades de las madres, eh, logran traer a niños de allí, logran hacer, pero, es una asociación que está, es, pequeña, no sé si son siete, ocho o nueve, y un coordinador, un coordinador allá, y allá tienen veintitantas personas que ayudan a ese coordinador del pueblo. Es una ONG no distinta, pero bueno, se está perfilando como una gran ONG, pero que bueno, tiene un año de vida, ha hecho cosas, no ha manejado mucho dinero y todos, esto es la, esto es la educación. Ojalá hubiera miles de ONGs con este espíritu, ¿me entiendes? Este espíritu pequeño, conciso y concreto de ayuda a determinados lugares por determinadas circunstancias que que esas grandes ONGs que van a por niños a Etiopía y luego los detienen, ¿no? No sé cómo explicarme. Molt bé, doncs, anàlisis de Cerdanyola i Moncada, Ripollet, Santa Perpètua i Bàrbara, sí. els, ens queden al tinte. No, Ripollet ja estava, eh? Bueno, Pero Yo a Ripollet lo voy metiendo. Tú, Como sí, soy de aquí. Tú, claro, sí. te, te, te, viene, ¿no? Sí, me viene, me viene, de paso y <laughs> más o menos, como voy acudiendo también a las reuniones de solidaridad, pues bueno, vam, vam, vamos, vamos fent. Doncs molt bé, Cerdanyola, Ripollet, eh, Moncada. Sí. Ja, ja estan. Ja estan. Sí. Ja estan. Falta Santa Perpètua, Santa, Santa Perpètua i Barberà. Molt bé, doncs Santa Perpètua i Barberà queda pendent per properes trobades. Xavier. Molt bé. Gràcies. A vostè. Estàs escoltant Espai Vital. Sintonia, roda informativa. Comencem per Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante. Hola Xavi, avui des de Cerdanyola Ràdio us informem de la segona edició de Fem Monòlegs, teatre d'humor per a l'esclerosi múltiple, que es realitzarà el dia 15 de febrer al bar de l'Ateneu a partir de les 9 del vespre. Fem monòlegs és una activitat en la qual convergeixen la solidaritat amb les persones que pateixen esclerosi múltiple i la difusió de la realitat de les persones que tenen aquesta malaltia. Durant l'espectacle també actuaran els cantautors Quim Vila i Ramon Sauló, qui presentarà les primeres cançons del seu nou disc. Fem monòlegs neix dels alumnes i professors dels tallers de teatre de l'Ateneu, proposant als voluntaris i voluntàries de la Fundació Esclerosi Múltiple FEM a Cerdanyola la possibilitat d'afegir la seva aportació en la difusió de la malaltia. La idea és muntar uns monòlegs que es presentaran al bar de l'Ateneu convertit en un peculiar cafè-teatre. Un cop s'inicin els monòlegs, part del preu de les consumicions anirà a parar directament a la Fundació Esclerosi Múltiple per finançar les tasques assistencials i d'investigació que du a terme. Xavier Casas, voluntari de la Fundació Esclerosi Múltiple Cerdanyola, explica l'objectiu de normalitzar la malaltia. L'esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós central que afecta el cervell i a la mèdula espinal. Les fibres nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, una substància composta per proteïnes i greixos que facilita la conducció dels impulsos nerviosos. Si la mielina és destruïda o danyada, l'habilitat dels nervis per conduir els senyals des del cervell s'interromp i aquest fet produeix l'aparició dels símptomes de la malaltia. Núria Fuster, coordinadora de voluntariat de la FEM, considera excepcional el grup de voluntaris de Cerdanyola per tirar endavant iniciatives molt diverses que suposen un benefici per a la investigació i l'atenció sanitària. Els diners recollits al FEM Monòlegs es destinaran al condicionament de l'edifici que acollirà a l'Hospital de la Vall d'Hebron al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya per coordinar una actuació integral per a tots els afectats del país. Les actuacions iniciaran, eh, com dèiem, a les 9 del vespre al bar de l'Ateneu. Hi haurà una pantalla gegant al vestíbul del Centre Cultural per seguir-les en directe. Jordi Molina, responsable del bar de l'Ateneu, destaca que una empresa de cerveses cedeix gratuïtament els productes i tota la recaptació es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple. Carlos Soler, per la seva banda, director teatral de l'espectacle, manifesta que alguns dels monòlegs es crearan especialment per la jornada del 15 de febrer i es comptaran amb una docena de monòlegs a càrrec d'actors sardanyolencs, però també d'arreu de Catalunya. I des de Cerdanyola Ràdio, això és tot per avui. Fins un altre dia. Gràcies, Rosa. Fins la setmana vinent. Anem corrents i ràpidament a Ripollet. La Laia Prats ens en fa 5 cèntims. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet us expliquem que aquest mes de gener s'han publicat les dades de la recollida selectiva de material tèxtil del programa Roba Amiga. Durant l'any 2007 s'han recollit un total de 81.600 quilos de roba a Ripollet. El contenidor amb més material ha estat el del Parc de les Moreres, seguit de la plaça Lluís Millet. Per mesos, el mes més actiu va ser l'octubre amb una recollida de 9.680 quilos i el més fluix al febrer amb 4.380. Us recordem que el projecte Roba Amiga té com a objectiu la inserció laboral de col·lectius amb dificultats ciutats a través de la recuperació de roba de segona mà i és una iniciativa de la Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya juntament amb Càritas i Aires. I això és tot des de Ripollet fins la setmana vinent. I de Ripollet ràpidament cap a Montcada. Em sembla que és Pilar Avian la que ens dona el bon dia. Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui us parlarem d'una iniciativa de l'empresa Barnices Valentine, que té delegació al barri de la Ribera de Montcada i Reixac. L'empresa financia per tercer any consecutiu la signatura sobre accessibilitat, que pretén acostar els alumnes a les necessitats i problemes de les persones amb discapacitat, una assignatura que imparteix la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC. La matèria en permet a futurs arquitectes, aparelladors, enginyers, entre d'altres professionals, que coneguin els problemes de les persones persones amb discapacitat i que treballin per vèncer les dificultats que viu aquest col·lectiu a diari. Durant aquests eh, tres anys que el projecte està en marxa, 65 alumnes han tingut l'oportunitat de formar-se sobre accessibilitat. El curs inclou classes teòriques amb professors, especialistes i ponències de diferents arquitectes, tècnics o usuaris amb discapacitat que treballen en l'àmbit eh, d'accessibilitat i també el de la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació, així com diferents exercicis i visites a diferents entorns on s'analitzen les solucions d'accessibilitat. L'objectiu de tot plegat és que les persones responsables de projectar, dissenyar i construir espais ho facin integrant els principis d'accessibilitat no només com una obligació normativa, sinó també com a part del concepte projectual, dominant els detalls necessaris per poder aplicar les normes d'accés de forma desapercebuda. Doncs aquesta és la informació des de Montcada per avui. Fins la setmana vinent. No era, no era la Pilar, sinó que era la Sílvia Díaz, docent Tuchata, que no, no m'havia dado yo cuenta del tema programa. Molt bé, des de Montcada anem a Barberà, Núria Cabrera. Bona tarda. El Patronat Municipal d'Esports de Barberà del Vallès organitza una nova activitat física adreçada a les persones amb fibromialgia. Una sensació de dolor muscular generalitzant i de molta fatiga són els símptomes principals de la fibromialgia, una malaltia reumàtica crònica la qual requereix un tractament multidisciplinari amb teràpies naturals i altres tractaments. L'activitat física és l'altra part de la teràpia. Per aquest motiu, el Patronat Municipal d'Esports iniciarà el proper 12 de febrer un taller de Qigong per a persones amb aquesta malaltia. Aquesta disciplina ensenya a treballar l'equilibri de l'energia del cos i la ment. La pràctica del Qigong es sustenta sobre la medicina tradicional xinesa, la meditació i les arts marcials que equilibra i harmonitza el sistema energètic humà contribuint a la salut, la vitalitat i la longevitat i també preve o guareix moltes malalties. El taller s'iniciarà la setmana que ve en horari de dimarts i dijous de 12 a 1 del migdia al complex esportiu de Can Llobet. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria Cabrera. Anem a Santa Perpètua. Allà està l'estrella Núñez. Hola, Xavi. Avui us volem fer arribar un petit resum de la xerrada que Ràdio Santa Barpètua ha mantingut amb la doctora Montserrat Pàmies, que és la cap del Servei de Salut Mental i coordinadora de l'àrea de psiquiatria infantil de l'Hospital Taulí de Sabadell. La doctora Pàmies ens va explicar que aquest centre sanitari ha endegat un programa acordat amb el Departament d'Ensenyament per a tractar nens amb autisme a les escoles ordinàries. El programa es desenvolupa al mateix centre, en unes aules amb professors especials i els metges els hi donen suport. L'autisme és una malaltia del desenvolupament del cervell que afecta la comunicació. Fins als dos o tres anys no es pot fer el diagnòstic clínic i tot i ser una causa genètica la que la provoca, a vegades no hi ha antecedents familiars. El problema s'agreuja per a les famílies perquè no no existeix cap tractament específic. La doctora Montserrat Pàmies ens explicava que hi ha una gran confusió amb aquestes persones amb trastorns autistes i subratllava que no totes pateixen retard mental. Hi ha nens, a veure, l'autisme de per si, no sempre l'autisme té retard mental. Hi ha una part important dels autistes que tenen retard mental, però no tots sobretot d'aquests que et deia, no? els, que, els que no són més greus, els que potser han aconseguit parlar, han aconseguit comunicar-se, però ho fan d'una manera molt estranya, que fan que la gent els vegi com a raros i que no s'integrin en el seu entorn, molts d'aquests, més lleus, tenen una intel·ligència normal. Eh? És a dir, que no tots, no tots els autismes tenen retard mental. Des de l'Hospital Parc Taulí es dona suport a les associacions de famílies amb infants amb trastorns autistes, com és el cas de l'Espiral, que ja us la varen presentar fa unes setmanes. Serà, doncs, fins d'aquí set dies, fins la setmana vinent, Xavi. Molt bona setmana a tots els oients. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Molt bé, aquesta veu que esteu sentint és el Quim Vila, que estarà present al certamen, segon certamen de monòlegs que es fa a Cerdanyola. Fem monòlegs. Escolteu-lo una estona. Ara tornem. el cel del Raval Surto de casa, encenc la cigarreta, comprou la calderilla. Sóc un llumet vermell que avança sol en la negró del carreró dreta amb la mà dreta i entro aquella sala que escup un rhythm change famós de Charlie Parker i amb tres o quatre whisky sóc en el meu hàbitat natural cos penso que sóc així perquè a mi no em dóna la gana de canviar i fer el més puto cas de les campanyes de la Generalitat prou que se de bruixes va de retre l'alcohol no fumis herbes seques que perdràs la raó que tienen todo el día respirando y inflant CO2. dits el swing i el tempo d'aquest tema de bebop. Saludo les tietes que compren pa i barretes, que un raig de sol mortífer a l'esquena. Pujo escales amunt fent sigues agues escopint el racon. tota plena de combats de cervesa. Sóc com un ser maligne, com un papus l'home del sac del veïnat la droga diuen que sóc terrible per tot tipus de dona fàcilment accessible Sóc l'homo sapiens sapiens més famós d'aquesta part de ciutat Sóc l'homo sapiens sapiens més famós d'aquesta part de ciutat Sóc l'homo sapiens sapiens més famós d'aquesta part de ciutat Sóc l'homo sapiens sapiens més famós d'aquesta part de ciutat L'homo sapiens sapiens, l'homo sapiens sapiens més famós d'aquesta part de ciutat. La música del Quim Vila, que estarà present aquest divendres, recordeu, a partir de les 9 del vespre, el segon certamen Fem monòlegs. I per què fem? Primer, té doble sentit. Fem per Fundació Esclerosi Múltiple, o fem de hacemos, eh, en la mera traducció. Està bé, no, el Quim Vila? Sí, sí, sí, m'ha gustat. És maco, no? Sí. Molt bé, molt bé. Eh, tu la proves? Jo la provo amb un, jo diria, un notable alt. Molt Don, alt. Doncs ja ho sabeu, aquest dia veniu tots al certamen. Això és Espai Vital. doncs ha arribat el moment, ja sentiu la sintonia de que entrem al nostre espai del xiquitín, el cercador. Comencem notícies que apareixen dintre del bloc d'Espai Vital. El bloc és Hola, Alfred. Hola, què tal, Xavi? T'he dit Alfred? Sí. Oh, bueno, Fred i hola. <laughs> Gràcies. Molt bé. Uh, L'adreça del blog, la senzilla, la pràctica, la més ràpida, és ficar a Google, posar Espai Vital i som la primera, la primera de totes. La primera d'Espai Vital o eh, ficar espaivital.tk Ah, ja està bé. Doncs molt bé, comencem. Primera notícia informativa que apareix dins d'aquest bloc. Descobreixen que la inhibició d'una proteïna protegeix del cop de calor. Actualment no existeix cap remei específic contra els cops de calor, una patologia que pot ser mortal, especialment entre els col·lectius més vulnerables com la gent gran. Un grup d'investigadors de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica Hospitals del Mar ha fet un important avenç en aquest sentit. Ha descobert que la inhibició d'una proteïna pot protegir cop contra el cop de calor. Aquest descobriment obre una porta a la recerca de nous medicaments preventius. El govern català aprova la construcció d'un macrocomplex dedicat a la salut a Barcelona. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona posaran en marxa conjuntament un equipament sanitari global que donarà servei a unes 250.000 persones de nou barris i Horta Guinardó. L'obra es començarà aquest primer semestre i l'objectiu és que entri en funcionament en el 2010. El centre comptarà amb un CAP, però també amb un gran centre de rehabilitació, un centre d'internament sociosanitari i un centre de dia, que segons la consellera de Salut, Marina Geli, permetrà descongestionar els hospitals de la Vall Brown i Sant Pau. Es venen 44 milions de paquets de tabac menys que fa dos anys. Bona notícia, Freddy. Sí, bona notícia. Sobretot jo per mi, que he deixat de fumar. Així <laughs> m'agrada. Els estanquers... Sana, sana, sana. Sí. Digue'm. Els estanquers deuen haver notat molt l'entrada en vigor de la llei antitabac, ara fa justament dos anys. I és que es calcula que en aquest temps les vendes de cigarretes s'han reduït a més de 44 milions de paquets només a Catalunya. La normativa, a més, ha aconseguit extingir gairebé tot el fum del tabac a l'àmbit laboral, mentre que encara queda un llarg camí per recórrer en els locals d'oci i de restauració, on encara està permès fumar. Són les conclusions que arriba el Departament de Salut després de fer balanç de la llei antitabac. Afirma Paloma Sorou, la nost el nostre informatiu demanava veu pròfica a les persones sordes. Escoltem. La 2 de Televisió Espanyola va estrenar el passat dissabte, dia 2 de febrer, a les 10.30 hores, l'informatiu semanal, semanal La llengua de signes, un programa creat per donar veu pròpia a les persones sordes des del doble fi d'apropar l'actualitat aquest col·lectiu de manera accessible i de difondre des de la proximitat els seus èxits i necessitats. Molt bé, com us hem comentat avui al programa, també us direm que el proper 15 del mes de febrer es realitza a Cerdanyola l'espectacle de monòlegs Fem monòlegs segon certamen. Fem monòlegs, el fem és de Fundació Esclerosi Múltiple i va a benefici de, eh, del guariment d'aquesta malaltia. On es fa? A l'Ateneu de Cerdanyola a partir de les 9 del vespre fins, eh, fins que acabi. A part també es donaran els premis Cerdanyolenc de l'any, que són uns premis que els mitjans de comunicació locals de Cerdanyola del Vallès donen a, eh, a una persona destacada, a, eh, a un mitjà, a, a un grup de gent, associacions... Bé, que serà molt maco i que val la pena que hi sigueu. Espero que vingui el Follonero. El Follonero? I per què? a tu fas d'Andreu Buenafuente, jo faré de Follonero. No, ja te vale. Estàs escoltant Espai Vital. Espai Vital. sintonia de cuina de la Teresa. Cuina adaptada. Adaptada. Bueno, jo no sé si serà adaptada, si no us l'adapteu. <laughs> no, bueno. aquest, aquest, aquest no era el pla. El oh, pla és el que vingués pla... la Teresa a fer cuina ah, adaptada. Ah, això mateix. Vale. Bueno, ja l'adaptarem. Vinga. Bueno. Què fem? Avui farem o lluç o bacallà al pil-pil. Lluç, lluç. El lluç ha de ser fresc. Molt bé. Congelat no va bé. Bé. Ha de ser fresc. El bacallà, doncs el compreu ja de, que sigui ja en, allò que... Eh, Remull. salat, remullat, sí. l'escorreu, tot ben escorregut. Molt bé. Ben escorregut. Poseu una paella al foc amb sí. oli. Molt bé. Allà aquell oli i poseu dos grans d'all, en sense la pell, una fulleta de llorer. Ho poseu al foc i que allò es torni una miqueta, no gaire, només que, que es dori, sabeu? Mm. En qual traieu l'all i traieu el, el, ai, el llaurer i poseu el lluç o el bacallà allà. Un tallo, dos o el que vos ja ho estàs I... apuntant, no, tu, Albert? No, no sí, sí. Està, no, si és tu lluç... Ets un gran cuiner, d'això, sí. Si és lluç, hi poseu una miqueta de sal i pebre. El bacallà només una mica de pebre, perquè ja és salat, doncs allò que és saladet. I aneu al foc fluixet, això sí, sobretot. I aneu amb la paella anant durant voltes, voltes del tall, anant durant voltes, voltes. Potser n'hi ha... Però el tall sencer? Sencer. El bueno, tall sencer. Bueno, ah. sencer o compreu un tros. Si oh, no, sí, sí, el tros, vull dir que no és la pell només, no, no, ni... No, no, el tall. El tall. Molt bé. I aneu donant voltes, voltes, potser un quart d'hora, 20 minuts, ja veureu que deixarà el mateix peix o el bacallà una gelatina i es anirà fent com una maionesa, un suquet blanc. Sí. Com veieu que ja està, que no fa més, ja podeu apagar el fogó, traieu el peix o el bacallà en el plat. Aquella salseta l'agafeu, la poseu al costat o per sobre i que vagi de gust. Ja podeu allà socapar i és una cosa sana que no hi ha el cosa de, hi ha condiments, de química. Tu, químiques i coses rares. Escolta'm, Teresa, jo sempre prometo que provo els teus plats. Ah. El ja. bacallà no el puc ni veure. Ah, pues a, mí me pasa lo mismo con el bacalao. Pues mira, yo, bueno, lo- veo, pero no le hago caso. Te tapan los ojos. A mí me encanta el bacalao. <laughs> Yo he visto, he visto que el Alberto se le iba cayendo un poco de, mm, ¿sabes? La, Babilla. No, no, esta que iba haciendo. Sí, sí, sí, iba con la cabeza así, sí, sí. Oh, es que el bacalao, si se compra bueno mm. y, y sin espina, También hay sin espina de bacalao venden en remojo, ¿eh? Mire, jo, bacalao i salmón topa usted. Et fa basarda, no?, que diuen en català. <laughs> Basarda? Et fa basarda, sí, sí. Ai, mira, caçadors de paraules. Basarda. Eh. Què vol dir, senyor professor Basarda? Doncs Basarda és una Molèstia. expressió, expressió molt arrelada a la Catalunya profunda, mm -hmm. que més o menys ve a dir una reacció corporal davant davant d'una cosa que no t'agrada. Escanafres. És el que en castellano seria me, me dan arcades. Sí. Doncs la Basarda seria una mica aquest tipus de reacció. Molt bé, caçador de paraules. Escanafrets. Escarrifanzes. escanafrets. Escanafrets. T'ha agafat mai allò que se't fica la pell de pollastre? Ah. No, de pollastre o de gallina, cuidao. Eh. El ah, que nosaltres dèiem allò, dèiem allò de que Clarinet és, que, és no? Eh, eh, eh uh, escalfret, aquest, aquest castellanisme... Escana, <laughs> escanafreds. Jo sempre ho he sentit així. Escanafreds. Molt bé. M'ho apunto, eh? Marxem. Per cert, jo, jo tenia altra, eh, però... Això de caçadors de paraules no sí. tindrà un doble sentit. Sí, els ah, monòlegs. Ah, en recorda ja el Quim Vila, que amb ell ens acomiadem. El Quim Vila, la seva cançó de La Festa. Companys, Teresa Diviu, un petó. Gràcies i fins la setmana vinent. Si Déu vol. Provaré el peix aquest, el pil-pil. Pil. Sí, però no el va callar. El lluç. El lluç, ah, el lluç. Uh, ah, Xavi, gràcies. I yeah. Gràcies. Ah, ah, ah Xavi, hòstia. sí, de nada. <laughs> Diumenge ens arpullidos de verte, no? <laughs> ens tornarem a veure, Albert. Gràcies i fins als monòlegs. Doncs eh, allà estarem. Albert farà un monòleg molt xulo, no us el perdeu. I el nostre tècnic, encara que és mut, gràcies també. Tornem la setmana vinent. No ens perdin d'oïda, no ens fallin. Tenís I una escena posturgia és tot el que queda del meu pis. el cap sento redobles. Mentre trepitjo mil copes i un pastís de whisky, pizza i cafè. Sota una xupa a terra, un torrat treu bilis negre i una rossa fent topless beu un te. i al passadís del lavabo com la cua del capravo és ben ple. Preparo uns cereals amb tripis i patxaran. De fons sona el Bruce Springsteen i l'estripat. mar de farlopa. Corre com una loca i el hàmster a la nòria pedalant. persona i és una tia bona vestida amb malles de surdomut no sé què em diu d'una enquesta jo li dic, va, hòstia tia que és festa se'n va i penso, Déu meu les cortines un matxembrat enorme de fum. I esquivant vomitades entre mig rots i arcades es venta un sac de tronfos fregits que pudenta de flema, mocs i absenta dibuixa un riu de lava